yogo kai sano grava confirmo la informo ne estas nova sed dis nun ne complete pruvita la pruvo jus publicigis yogo effective bonfaras al la sano la europa revuo pri preventa cardiologio antau nelonge publicigis amplexan studajon lau ciu oni analisis decoin da apartai scienzae esploroi, ciui inclusivis en tute prescau tridec mil homoin. Oni per tio raitas asserti che regula practicado de yogo malaltigas la sangopremon cae la quanton da malbona colesterolo en la sango. Gi crome pli altigas la quantum da protecta colesterolo, helpas malpliigi corpan trograssetson, cae mensan strecigion. Compreneble, tiai bonai efficoi estas des pli favorei se oni cune englutas la concernain medicamentoin. Ili signifas che yoganoi ricevas signifo plenan protecton contra angia malsanoi de la coro cae de la cerbo. Medicinistoi pli cae pli ofte insistas pri la besono practici corp exerzoen ca iogo montrigis tauga alternativo por homoi al kiwi ne placas la ciga svitado dum curado al biciclado la protectado al la san stato estis la sama lau la menciita studajo. Yogo nascigis en Hinduio antau circao tri miliaroi. iaroi. La vorto signifas proximume unuigion, cunigion, iungigion. Gi estas spiritualisma disciplino por atingi illuminigion, lau hinduismai cae buddhanae conceptoi. Existas multae scoloi por practicado de yogo, ciu em fase alla mensae aspectoi de la exerzoi, ciu em fase alla corpai aspectoi. En ciui scoloi, la attento cae controllo de profunda cae ritma spirado estas essence grava elemento. En la occidenta mondo, la plei ofte practicata formo estas la tiel nomata Hatha Yoga, kies cefa celo estas la corpa sano, quancam ciam apoge al spirado cae meditado. Probable la supremenciita medicina studajo relatas plei ofte al citiu spezzo de yogo. Gi consistas el speciale corpa e sintenoi quiuin la practicanto devas conservi dum certa tempo. Comence eblas practici ilin heime per si mem. Laugrade quiel progressas la practicado, oni evoluas al pli complicae corpo sintenoi, cae tiam necessas instruisto por eviti missagioin cae lesoina. Tamen, et se oni practicas nur la plei simplen movoen, tio jam estas saniga exercitato.